Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում ամփոփվել են 2015 թվականին կատարված աշխատանքները։ Մոսկվայում բացվել է Արցախում արտադրվող ապրանքատեսակների մշտական գործող խանութ տաղավար։ Շախմատի Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը Ցյուրիխում միավորը կիսել է ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում, ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետերից եւ հան 17 տիպի նռնականետից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական պետական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատիճ գործողությունների։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենայի կողմից հորինված եւ նույն երկրի պաշտպանական գերատեսչության կողմից հաստատված տեղեկությունն այն մասին, թե իբր այսօր Ակնայի Աղդամի պաշտպանական ուղությամբ հայկական կողմի արձակած կրակոցից վիրավորվել է Չիրաղլը գյուղի 17-ամյա բնակիչ Ջոշգուն Մամեդովը, իրականությունը չի համապատասխանում։ Նույն աղբյուրի հաղորդման համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հավատարիմ մնալով իրենց որթե գրած սկզբունքին ոչ միայն ձեռնպահ են մնում խաղաղ բնակավայրերը գնդակոծելուց, առավել եւս եթե քրակային թիրախում դպրոցահասակ պատանի է, այլև կանխարգելիչ գործողությունների են դիմում ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, այնպես որ տարածված լուրը կարելի է դիտարկել ոչ այլ կերպ, քան հակառակորդի չհաջողված քարոշչության հերթական փորձ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Գրիգոր Հովանիսյանին։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է Գրիգոր Հովանիսյանին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից հանդիպմանը, որին ներկա էր ԼՂՀ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, արծարծվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր հարթակներում ներկայացնում Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկատվության ներկայացմանը եւ ներհայկական կապերի խորացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն աղբյուրի տեղեկատվությամբ նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Բորիս Արուշանյանի հալիազորությունների ժամկետը երկարաձգվել է 6 տարով։ Երկրի ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով գրադարանային գործի ոլորտում երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքի համար Կաշաթաղի շրջանի Բերձորի քաղաքային գրադարանի տնօրեն Սոնա Հովեյանը ապարգևատրվել է երախտագիտություն հաջողություն մեդալով։ ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ այսօր կայացել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի 2015 թվականի աշխատանքների ամփոփմանը նվիրված նիստ։ Զեկույցներով հանդես են եկել քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը եւ քաղաքապետարանի տարբեր ստորաբաժանումների պատասխանատուներ։ Նշվեց, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող գործնեությունն ուղղված է եղել բնակչության բարեկեցության բարելավման նպատակով համայնքային նշանակության հարցերի լուծմանը եւ համայնքի սեփականության տնօրի նմանը։ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով քաղաքային համայնքի 2015 թվականի տարեկան բյուջեի ընդհանուր մուտքերը կազմել են 1 միլիարդ 766 միլիոն 913 հազար դրամ, պլանավորված 1 միլիարդ 833 միլիոն 37 հազարի դիմաց։ Ընդհանուր մուտքերի 21.1%-ը կազմել են սեփական եկամուտները։ Քաղաքային համայնքի բյուջեի եւ պետական բյուջեի հաշվին 2015 թվականին զգալի աշխատանքներ են կատարվել վերանորոգման, վերակառուցման եւ բարեկարգման ուղղությամբ։ 2015 թվականի մասնակի բարել են բնակության պահները տների տանիքների վերանորոգման դերասերով Բնակարանի շահագործման ծրագրի ինտերեսան կողմից բազմաբնակարան շենքերու ընդհանրի վերանորմանը ենթարկվել 325 բնակարանների տանիքներ։ Նախկինում տեղադրված 511 տանիք հեռավոր անդրադարձերացման խողովակները շրջորդանները փոխարինվել են նորերով։ Թվով 139 բազմաբնակարան շենքերում մաքրվել են տեխնոլոգիաները օծապատիչ գները։ Շարունակական գույքը բազմաբնակարան շենքերի բակերի մոտքերի հիմնադրման, ինչպես նաև նկողների սանիտարական մատուցման աշխատանքները։ 2015 թվականին ուշադրության կենտրոնում են գտնվել քաղաքի սանիտարական մակրության եւ աղբահանման խնդիրները։ Կենտրոնական աղբանոցում իրականացված արդյունավետ աշխատանքների շնորհիվ տարածքում իրավիճակը զգալիորեն բարելավվել է։ Սանիտարական մաքրման, բարեկարգման եւ հնարավոր աղբանոցի ողջ կարգաշրջապատը։ Կարմիր ընթացքում կուտակված աղբը աղբը ստացվել եւ վնասազերծվել է։ Ստացվել հողի հաշիվով։ Վերանորոգման ենթադրյալ ցանկապատու փառատոնը իրականացել են վնասազդեցման այդ աշխատանքները։ Քաղաքի տարբեր թաղամասերում կառուցվել են նոր եւ հիմնավորվել թող 10 ապարտակներ։ Ինչպես ասաց Սուրեն Գրիգորյանը, հաշվետու ժամանակաշրջանում մի շարք քաղաքային երթուղիներում կազմակերպվել են շարժակազմերի համալրման աշխատանքներ։ Ուսումնասիրվել եւ բարբերաբար ստուգվել է ընկերությունների կողմից ստանձնված պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ 2015 թվականին աշխատանքներ են տարվել սովորողների կրթության գործընթացը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու, հիմնակների նյութատեխնիկական բազան հարստացնելու, նոր տեխնոլոգիաների մուտքը համակարգ համակարգ խթանելու, արտադասարանական, արտադպրոցական եւ սպորտային միջոցառումների նպատակային կազմակերպման ուղղությամբ։ Նիստի ելույթով հանդես է եկել Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, նշելով, որ պետությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում մայրաքաղաքի զարգացմանը, նախագահն ընդգծել է, որ Ստեփանակերտը հանդիսանում է մեր պետության այցեքարտը արտաքին աշխարհի համար։ Ստեփանագերտը հանդիսանում է մեր պետության այցեքարտն արտաքին աշխարհի համար։ Պետք է միշտ հիշել, որ քաղաքացիների վերաբերմունքը նշանության հանդեպ պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, թե ինչպես է կազմակերպված նրանց կենցաղը, ինչ բարիքներից են օգտվում եւ ինչպես են լուծում նրանց առօրյա հարցերը։ Կատարված աշխատանքների ծավալը եւ այն դրական տեղաշարժերը, որոնք նկատվում են քաղաքային տնտեսության անխափան աշխատանքը ապահովող տարբեր կառույցների եւ ստորաբաժանումների գործնեության մեջ, արժանի են համապատասխան գնահատականի, ասաց հանրապետության ղեկավարը։ Ես ամեն անգամ նշում եմ, որ Ստեփանակերտի ջրամատակարարման բարելավումը մեր ամենաշոշափելի ձեռբերումներից մեկն է։ Ներկայությամբ մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր թաղամասերն ապահովված են շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Այս տարի անհրաժեշտ է այդ ցուցանիշը հասցնել 100%-ի։ Բակո Սահակյանը կանգ առել նաև քաղաքում արկա խնդիրների վրա տվել համապատասխան հազարարականներ դրանց լուծման ուղղությամբ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հանրահայտ է, որ սնդամթերքը տարատեսակ հիվանդությունների պատճառ կարող է դառնալ։ Ինչ չափանիշներ պետք է ունենա սնունդը, որպեսզի այն անվտանգ լինի մարդու առողջության համար։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Սա ռազմավարական հարց է, եթե նկատի ունենանք, որ այսօր սննդի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների համար սովորական երևույթ է դարձել տարբեր հավելումներով այն հարստացնելը, պահպանման ժամկետները երկարաձգելու, քաշն ու ծավալը մեծացնելու, տարբեր համեր ու գայթակղիչ բույրեր ու գույներ առաջացնելու համար։ Այս ամենը բարդ քիմիա է, որին չի կարող տիրապետել միջին վիճակագրական սպառողը ու արդյունքում ստացվում է, որ ենթադրաբար ամեն օր ինքներս մեզ թունավորում ենք, մատնելով տարբեր հիվանդությունների։ Արցախում մինչև 2015 թվականը սննդի Արևմտյան անվտանգության հարցերը օթում կախված են, չկար կոնկրետ մարմին, չկային լաբորատորիաներ, որ պետք է զբաղվեին այդ հարցերով։ Ավելի քան 1 տարի առաջ ստեղծվեց ու սկսեց գործել Սնդի անվտանգության պետական ծառայությունը, որի կողմից մասնավորապես մթերային խանութներում ու շուկայում հայտնաբերվում ու ոչնչացվում են ժամկետանց ապրանքները։ Ստուգումներ են անցկացվում նաև Սնդի, այդ թվում նաև հացի արտադրամասերում եւ այլն։ Վերջերս Սնդի անվտանգության հարցին անդրադարձել նախագահ Բակո Սահակյանը իր դժգոհությունը հայտնել, ոլորտում տեղ գտած բաստողումների վերաբերյալ, մասնավորապես սնդամթերքի վաճառակետերում տիրող հակահիգիենիկ պայմանների վերաբերյալ։ Իրական վիճակը չի համապատասխանում մեր պահանջները բազմիցս խոսել ենք սննդամթերքի անվտանգության հետ կապված։ Ինչ է շրջանով ապահովված այդ անվտանգությունը։ Սննդամթերք վաճառող հա, հատկապես մսամթերք վաճառող կետերը։ Նախագահ Սահակյանը պատրաստակամություն հայտնեց ոլորտում բաստողումներն ու իրավիճակը շտկելու վերաբերյալ լսել ու քննարկել ցանկացած առաջարկ։ Մենու ժամանակ ընդգծեց, որ այս հարցի ամբողջ պատասխանատվությունը իշխանություններին թողնելը ճիշտ չէ։ Պետք է իրականացնել համակարգված աշխատանք լրագրողների, շահագրգիռ մարմինների ու ոլորտի պատասխանատուների համագործակցությամբ, ասել է նախագահը։ Բոլորս ունենք հավասարաչափ պատասխանատվություն հաճախ մենք ասում ենք, որ հասարակությունը պիտի ներգրաված լինի այս կամ այն բարձրացական երևույթների, այսպես ասած, արմատախիլանելու գործում։ Բայց իրականում դա տեղի չի ունեն։ Երբ արդեն ծանր վիճակում ենք հայտնվում, ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետ կապված եւ այլն, այդ դեպքում արդեն սկսում ենք արագ արձագանքել, ուղղել հատուկ միջոցներ, անցկացնել օպերատիվ խորհրդակցություններ եւ այլն։ Այդ շրջանում համախմբվում են, բայց ես գտնում եմ, եթե մենք բոլորս միասին այդ երևույթների նկատմամբ համապատասխան աշխատանք իրականացնենք, հնարավորություն կունենանք խուսափել այդ երևույթներից։ Բաքու Սահակյանն թույլատրել է համարել նաև սպասարկման ոլորտում արգա իրավիճակը, մասնավորապես հաճախորդների ուղևորների հետ շփվելու անընդունելի մշակույթը։ Ինչպես տեղեկացանք Էկոնոմիկայի նախարար Հանդրանիկ Խաչատրյանից, նախարարությունը խնդրին համապարփակ լուծում տալու համար առաջարկություն է ներկայացրել նախագահին, որը կներկայացվի նաև կառավարության քննարկմանը առաջիկա նիստի ժամանակ։ Ըստ նախագծի կձևավորվի նոր համակարգ, որն իր մեջ կընդգրկի գործող բոլոր լաբորատորիաները, այդ թվում նաև էկոնոմիկայի նախարար կառավարության կազմում գործող ворակի տեսչությունը, որպիսով եւ ավելի վերահսկելի կդառնա ծառայությունների, սննդի անվտանգության, սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտները մենք պատրաստում ենք առաջարկություն մեկ փուլով եւս վերանայել այս ծորվա գործող մեխանիզմերը եւ հնարավորինս միավորել մեկ կառույցի շրջանակներում իրականացնել այդ ամբողջ աշխատանքները։ Ինչքանով կնպաստի իրավիճակի շտկմանը այս մոտեցումը པարզ կդառնա միայն գործնական աշխատանքից հետո, սակայն որ այս հարցում անելիքներ ունի յուրաքանչյուր շարքային քաղաքացի անհերքելի փաստ է։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Փետրվարի 12-ին Մոսկվայում բացվել է Արցախում արտադրվող ապրանքատեսակների մշտական գործող խանութ տաղավար։ Արցախ պրեսի տեղեկատվությամբ Արցախյան խանութ տաղավարը բացվել է Մոսկվայի Արմենիա տաղավարում։ Ղարաբաղ կարպետ ընկերության ղեկավար Սևակ Խաչատրյանը, ով մասնակցել է խանութի բացման հանդիսավոր Արարողյանը, հայտնել է. «Մեր ընկերության արտադրանքը եւս ներկայացված է խանութում, եւ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ բացի Ղարաբաղ կարպետի Արցախից, Արցախից ներկայացված են Արցախ բիո, Արցախ ֆրուտ, Արցախ բերի, էլիտ, ռեյփսիդ եւ կատարո ընկերությունների արտադրատեսակները, ինչը լուրջ ձեռքբերում է Արցախյան արտադրանք իրացնելու համար։ Սևակ Խաչատրյանի խոսքով ծրագիրն իրականություն է դարձել պետական աջակցության շնորհիվ։ Խանութ տաղավարի բացման հանդիսավոր Արարողությանը ներկային ԼՂՀ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ Վրազոր դեսպան Օլեգ Եսայանը, ԼՂՀ ներկայացուցիչ Ալբերտ Անդրյանը, Ռուսաստանի հասարակական գործիչներ, հայազգի գործարարներ եւ տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով վարձու աշխատողների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ԼՂՀ կառավարության վերջերս կայացրած որոշմամբ մի շարք փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել։ ԼՂՀ հարկային պետական ծառայության տեղեկատվությամբ որոշման կիրառման ընթացքում առաջացած խնդիրների քննարկումների արդյունքում հստ հստակեցվել են որոշ մանդրույթները, փոփոխություններ կատարվել վարկառունների կողմից գույքի գտնվելու վայրի հարկային մարմին ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկում, կանոնակարգվել է վարկի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում եկամտային հարկի վերադարձի մերժման գործընթացը, հստակեցվել է համասեփականատեր հասկացությունը, ըստ որի համասեփականատերը համարվում համատեղ կամ բաժնային սեփականության իրավունք ունեցող անձը, Անհատական բնակելի տուն կառուցելու դեպքում վարկառուին իրավունք է վերապահվել առաջին անգամ եկամտային հարկի գումարների վերադարձման նպատակով շինարարության թույլտվության բացակայության կամ ժամկետը ավարտված լինելու դեպքում դրա փոխարեն ներկայացնել անհատական բնակելի տան շինարարության շահագործման փաստագրման ակտի եւ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենները։ Աղբյուրի հաղորդմամբ նշված ժամկետում հիշալ փաստաթղթերի չներկայացման դեպքում կդադարեցվի եկամտային հարկի վերադարձը։ Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշվետվությունների ներկայացումը տնտեսվարողների կոնկրետ խմբի համար պարտադիր է դառնում։ Անցած տարվա արդյունքներով 36 միլիոն դրամ գերազանցող իրացման շրջանառություն հայտարարագրած հարկ վճարողները հարկային հաշվարկ հաշվետվություններն ու այլ տեղեկությունները պետք է ներկայացնեն բացառապես մեկ եղանակով։ Այս մասին Արցախ պրեսին հայտնեցին ԼՂ հարկային պետական ծառայությունից, հավելելով, որ հունվարի 1-ից հետո ընկած հաշվետու ժամանակահատվածների համար նշված հարկատունները, հարկային հաշվարկ հաշվետվություններն ու այլ տեղեկությունները պետք է ներկայացնեն բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Մարզասերների համար Հայաստանի ազատ ոչի ըմբշամարտի հավաքականի անդամներն ավարտել են իրենց ելույթներն Ուկրաինայի անվանի մարզիկներին ու մարզիչներին նվիրված միջազգային 20-րդ մրցաշարում։ Մրցումների վերջին օրը հայ ըմբիշներ 61 կիլոգրամ քաշային Վոլոդիա Ֆրանգուլյանին եւ 70 կիլոգրամ քաշային Վալտեր Մարկարյանին հաջողվեց բրոնզե մեդալներ նվաճել։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի պաշտոնական կայքը։ Այսպես հույսով Հայաստանի հավաքականի ըմբիշները հայրենիք կվերադառնան 3 բրոնզե մեդալով։ Մրցաշարին մասնակցում էր 6 երկրի ավելի քան 100 ըմբիշ։ Ցյուրիխում ընթացող շախմատային սուպերմրցաշարի երկրորդ պարտիայում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը Սևերով միավորը կիսեց ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկի հետ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայ գրոսմայստերը պարտվել էր Անանդին։ Այժմ Արոնյանն ունի 1 միավոր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առանձեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 7 մետր արագության բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաքություն։